mandoka agunta berri zora zaizila Euskal Irrati eta taraste juntan Charles Bidegen bulta hitzaekin aiko zaiku Carmen Diez Mintegik aldiz be feminisma bidian Simone de Beauvoiren importantzia aipatuko deiku eta Euskal idazliak Euskal kantagintzan gotzon barandiaranekin xempelar aipagei Tu m'en encore. Hashgitin. Egun komenuan la kokille Saint-Jacques. Ez dakit halako sale zidenez. Hala bada, Jakin estatu batuetako gentia dela hatu hunen jale handiena. Frantziak aleike behirgulia goa karreatzen ahaldu koki Saint-Jacques jalen zerrendan bigerena kausitzen behitugu. Tripa joki eskolako jakaskuntzan beno pesaz trebeago da Frantzia. Behezkuntza sistema hoita bos gerena beita munduko zerendan, Vietnam eta Letoniaren gibelian gordeik. Eta erramezala bezala, koki Saint-Jacques jate lehia handi huntan, bigerena behitugu. Urteoz, ehun eta berroita hamar mila tona lifratzen dia oliarra bezain lerdeden gue errepublikan. Hatik, errepublikak ez du aski arantzatzen eta Ingletereko hurreta jun beharra da mentz denaen txerka. Hunek brexitaren estakuia baliatuz, pipera bezain kaio salduko diala Saint-Jacques de beldur dia hunen saliak. Alta, Arantzalen saretaik ez da presio merkian elkitzen, bost euro eta abilek, arantzatu bezain laster, polifosfatez beteik den hurretan trempatzen die kabalia, pesu habo hardezan eta ondoioz prefosta kaiuago saldadein. Koki ezen jake hau kabale zapartagarria da. Ez da itxasuan kuskietan barnen bizidien beste kabalen uduikua hau ez da harri pesabati hüntz baten gizan lotuik bizi. Maite du kuritzia, jauzi-jauzi badabil hat hunaka. Metra batetako urhatsak egiten dut gizan horrez. Nuat juiten den ikusteko eta be eraso sale edo atakazale nur den jakiteko, ikusmena ebadu, hots begiak badutu. Eta ez bat edo ez bi, baizik eta bere bat, kusku herokatzen zaitzonak hoier esker, berehun eta berroita hamar gradoko biskta zabalaz duntuik den kabaletua dugu. Gaizo kabaliak, gano huni esker, nabela eskian agertzen den txukaltaia, behai biziaen kentzea jiten ikusten du hiu dimensionetan haudela. Beheriotzaen lekuko bilhakatzen da gaizua. Gainera, ez da bakian ukeiteko zorian, ezen bebegien sistemak kujuzitatia pisten beitu zianzien mundian. Belhainaldi berrietako teleskopak haien manean egin ahal behiliateke edo zientzialaiek egin nahi behilutukie. Hainbeste interes eta kuriositate pisten dutian kabalehunek jauziz jauzi ebiltia utzik, gehuan hobeluke zilo beltz batetan egonik kieto eta bebuia ahatzaztia. Charles Videgain, qui c'est ici Qui c'est Qui Charles Bidegen hitz ezitzen egun zerrekin abiatzen gira. Ah, norbaitek aipatu daut, ea, ea banakinet zen ardi builta. Eta ardi builta reten bali madut, erren nahi du ateatzen dela, bana builta, buelta, bulta, ez. Eta ikusten da, izen hori ateatzen dela, izten maitetik, latinez bazen izbat uh, eh, bolbere, Ta bolbere horrek eman du behaz uh, revolver, eman esan, zer du badakiru soldado izanik revolver eta pistolet ez dara gauza bera, pistolet da edo norbait, edo arma bat, <laughs> eta revolver da aldiz itzulitatzen den zerbait, ortarako da, detzen da, revolver. Le ziku, famatia. Ba hori, hori. Ba, eta eh, gero, uste dut bizikletak ere bizikli untsa esplikatzen duela, badira urtean hiru lehiak eta handi biziketaz, bat bada eh, Espainiako buelta, eta hori izanen da dure buelta, eta bestalian noiz nahi guai erreten dute, eman dezagun buelta bat. Guk ez dugu eh, hori uh, eta eh, bizikleta beti uh, bizikletaren datik ezagutzen dugu Franzi, itzulia, erreten da Franziako itzulia. bestaleko izan behar da turra erreteko. Baina, kreiek irabazi zuen frantziko itzulian etapa bat. Eta irurarena bada giro, giro italiako giroa. Eta giro hori, dut eskola zartu dugu, guai giratuar eta giro, giroa ere epatzen dugu, baina in giro bilatatu da eskolaz inguru. Bizbera da, eta bai, inguru etortzen da girotik, eh, eh, latinez eta errekoz bazen, eh, girofar eta itzulitatzen den zerbait, itzuli bat, buelta bat eta inguru bat guti edo aski gauza bera da. eta zea erranduk e, eh, gure artean girohuna duk, bera da? Uai asmatua da, zerren ez dinatien nola erran dure inguruan den zerbait, uai autobusetan ikusten du, giro, giro klimatizatua erreteko, giro zaitzer. Erukidoa, erukitoa, ikusten dut autobusa irrizar kompaini, bada markatua, giro... Egokitua. Erokitua, erretero klimatizatua dela. Zeren, giroa da da, gure inguruan daroena. Baina hori berria da, eh? Giro hitza zentzu hortan. Itza erra da undu, inguru. Bai, bai, bai. Hitza erra, bai, bai, bai. Eh, non gina, eh? ingurumen eta hoiko berradeko. Bai, bai, bai, hori. Hau den, inguru bat, itzuli bat, bolta bat, guti edo aski sinonimo dira. Horien, guk esolerriko atlas linguistikoa egin dinuelait, baziren gauza batzu, bortuko bizitzaz. Eta biztan da, bestalian, hortan, estatitean beste, bada, bana, hola eta hori sistema hori, estatite. Eta, bazen galdera bat, frantsesez deitzen da, le parkur. Bada, le parkur ez da, baiona atarratze egitea. Le parkur da, mendian, bortian, uh, eh, olha inguruan, arzainet badakite noraino joiten aldiren ardiak eta noraino ilorri behar diren. Batzutan elderrekin edo asuriak edo jahariak eta eta hori deitzen dute ardi builta, siberuan. Dertatzen atlasean hori adertzen dela, badirela beste hitz batzu, eman nunbait olhalte, Hala, olalte enetako ez da arraz dauza bera, da olha eta bere indururu Gero manes aldean, basen afarroan, deitzen dute alhapide, alabide, ba eta ez. Horren, lehenik, alere, bada, diferentzia hondi bat, de, diferentzia hondi bat, denek ez dute berdin konprenitzen, alhanari eta bazkatzen. Alhanari dena da, kali bat bere baitak, bere baitak, ari baita, aldiz bazkatzen, nik dut, jendeak du bazkatzen. E, denek ez dute egiten, eh, diferentzia. Eta bazkatzen, etorzen da Petra Ferdalatik eta ala ez. nahiz eta bazkagia batetan alha haitzen halden? Ba, ba, ba, ba, bizten da, bizten da, ba, hala marra gaiten ala, eiera alhan da, ari ba, da, ibiltzen. No. Jo, bada beste izbat, ez da ahes gauza bera, jo, xo pil, xo hatza, ez zer den ematen du Ola inguruan ardiet beren uh, eta uste meitute, hor, giten baita belak bat, uh, anitz eta fin, e, horrek ere badu izena. Baina dio bada beste bat, zaro edo sai ola saia, eta hori ere inguruan da. Baina ez da parkura, ez da bulta. builta. Ba, builta erzen bali madut, eman izan, Uh, soitan errantzautan, uh, nola, etzen zen... Uh, Marzolein hegia ba, ardi buhiltatu da olako letila irohten, hoi zuzun buhilta, eta ez setura ber letila, edun ortsetzu eta bihar hantxe duzketzu ardiak edo arrezak. Erren edu, akzaina badati nora e, azota baden, azota edo etxiribel, e, eh, itzalerri, eti e, doan iten duen eta hautatzen du, eta enetako da diakitate bat, hori nola nik ez dut urbiletik egitzen. Badakit norbait ibili dela lajaneko atandat eta ire, e, ikertzen, zer diren atandat, gane online induruko lekuak, hori hartzain batekin ikusi behar da. Gertatzen dena, ardi bulta horren zedarriztatzeko ez dela deus. Hemen, hemen bada erreka, arbola, badakite, ino joeten dela eta bestia hauzoa dela hortarako lehen, guai ba, ere, bestaldekoekin eta baziren uh, eh, tratuak pikatian da zen eta siberuan ere bai, uh, eh, garazin ere bai. O, Jo, bat dira beste hitz batzu, etzan lia eta ebana eh, ez da, ez da zehatzen, Erdi bulta. Orduan, bulta nik uste dut lotua dela ere e, bulta arekin. Zeren, bulta izaiten alda ere mu bat, baina emeti emeti bilat, bilakatu da denbora zerraiten duguna, bulta batez dinda, eta baita ere, seurazki, oldarra edo bulta hartzia, nahi bali madu, diauzi egin, bulta hartzen dut. Eta best, ondoko izuntza mintzaira batzuetan hori egin nahi du da, norapai joaitia bultatu. Horren institut, etxemplu luziar, baina une volt frantzesez egiten da, Dertatzen dena, bolbere, bulta oktatik, asit denak hildira, hitzak eta hartu du frantzesa tur, tur itza, ez? Aldiz eh, eta beste hitz bat badu, zerbait, e, biribila balin bada, gut pixka bat, e, deitzen behituru ora dilzerri batekin balin bada gaineko zera, frantzez deitzen da vut, la vut, eta la vult eta bultatik etorzen da, bai. Nahiz, ez durun... Inguru ze form bai, horrena, zer bai baita? Ez baita zuzen zuzena. Eta gero aran inguruan, embobe, hori embolber da, uh, erreitia, ere ola, iten baitzen induruka, ba, gestoa, behaz, bultaka ere gane zuen, uh, bult, eta jo, itzuli gane du ere, berriz, unat etortzea, eh, esuaraz bezala, itzultzen da herrirat. Behaz, itz horrek badu zentzu anitz. Eta bultaka nuiztenka eran den, hoi? Bultaka ere bai. bulta balin bada memento bat, ba, bultaka, nuiztenka, edo, ola, ez, Eh, arruzka, eh, ez da, ez da kontinu den zerbait. Eta hor, bitxia txematen dudana, bueltatu nonbait, eh, bada boltiz itza atzo hainin zen doktaz pentsatzen, eta iztegian atxeman dut, uh, nola, ugia, fengarria, nahasia balin bada, triro egiten dute espainolez uh, ugia, eh, garria, eta tri, triro boltiz, botiz, eta egen edu nahasia. Torian, parentesis bat, bidena bar, naro horrek ezote duen loturari, ni sibebotarre zentzuten baitutiz bat, zari nunti diten den, eta da boti. Ah, bai. boti, boti, nahasik boti eta bolti gauza bera ota den, usten dut txekatzeko, baina behar bai. Eta uste dut, ero, bolkatu, bulkatu, eskora zare, Nola reten, nik erreten dut, ihaluzkatu, asto bat egiten behitu, zuet eh, itzailka edo astoa edo zaldi ari dela itora, itzulikatzen lurian. Ez takiat, ez txatzen lan astoik ez zaldiik uken hori. Hol hoak irabazten, edo zerbait erreten dute bestelean. Hori ere bultatu horren eh, induruko zerbait da. Eta uste dut, eh, Asti errandu bulta hortaz, behaz olha ez da gauza bera, olhatziare ba, ez, olhatu ditut elderritin. Erren eh, joan elderritin olara, bada ola barreatzia, baina beste zerbait da. Hena ustez, zinez, hitza, ardi bulta. Eta nik zea bulta, badiat diat, e, e, bai, bulta txar batian duk, edo bulta txar batek eramana edo... Hori ba, ba, batez gertatzen dena, ez da beti gertatzen. Eh. Olta, orden... Eh, hitz, hitz bati, hitz baten inguian, milaka definizionen emaitia. Ni, hortan, komplikatua da. Ni pixka bat alakoetan arzen dut frantzesez badira iz, iztegi honak, eta jo alemanek atera zuten frantzes uh, eh, iztegiaren uh, eh, iztegi etimologikoa. Ordean, harrapatu berda latinez nola erretenen, volvere, eta volvere hartatik diten diren zentzu luziak izkuntza nitzetan. hori ikusten da, nola lehenik dauza bat birri bila, eta jo beste zentzu anitzak dituen, eremuan, denboran, eh, hori hizkuntza luzietan. Eta eskorak berdin egiten du, baina batzutan diferentzi tipi batekin, egen edo, uh, Eh, frantzesez dezeak zen den zerbait esuarat begeratzen ehm, begiratzen du, edo akontrario esuara batzutan bere bidea egiten du. Baina lan guti duru uh, eh, ni hainez pixka bat, baina behar ditake denbora anitz horren eh, ondutik eta ibiltzeko. Berginik, hitz bat hoek heben haitatu eta bizi osua hitz horren giberian txerkatzen nahi. denek hitz bat haitatu eta harre, nola. Bon, ale, bulta hoizia, bazia bulta bat ez genila bulta ipatu. Itxuna, itxuna doka, itxuna, itxuna doka, itxuna, itxuna doka. Itxuna, itxuna doka, itxuna, itxuna doka, itxuna, itxuna doka, itxuna. Soizi eta bardin pausutio bat eginen dugula hainbeste elhe bihikatuk eta ba berriki eskialat edo gu estudiotat zintzaikun diska bat eskietan heben txek izen du bide huts eta mirailak titulia gu earteko begirada zeharkakuak. Hor kausitzen di artista bat beno habo, diska hunen egiteko bildu dienak, e Joseba Irazoki, Anari, Jupiter John, Sako, Gora Japon, Murshego, Odianz, Lisabo, Inoren ero ni, edo nire alasek eta nur dutugun hor beraz agertzen dien artista ezberdinak eta haitatu die deiziegu mursego behegiazko izena maite oroita jauregi da eta emaiten deikun kantoia haren nulakua den eranen deiziet arrua arrunt eskuen lur azpia lan berhesia Mursego, erran bezara, beraz, kantoe lan, berezi juntan, bea eusia nahi da, mazte doneskatila, hau bide zeiharkak eksperimentatuz, gustuko du ez, be, be, ebilten aizaik kantoe hau entzunik, be jakine nimin istantian, junen giela Carmen Diez mintegien gana, aspaldiko aste hoietan, heben dugu e, antropologo, feminista da eta be aipatzen zaikun igan aste hoietan, berriko bakantzak igamen lehen, bat ipitipitik funtsian feminista bilhakatu zela ohartu zelakoz, beak erhamahiu hamala urtik zutilaik behar zutila untzik xahatu eta etxeko lanak egin potikuak kieto eta telebista iso sofan batuik batzen zielaik, eta haier etzeielaik deuze ekarten, edo galte egiten, pu, egitea, etxeko lan bezala. Eta be ahazik, barneratuik bazila difentziak potikotan eskatilen hesteko manean, emek emeki feminista beraz bilhakatu, kontzientzia hartu, eta egun aipatuko deikun bezala, egin egun batez e Simone de Beauvoiren ezagutza, librien bidez, hain ekarpena nulakoa izan den be feministe ibilbeda hortan aipatuko daiku egun Carmen Diez Mintegieke. jadanik barneratua balin bazinuen, eh, ez zinela, eh, ez dakitnik, eh, emakume klitsete baten esklabo izan nahi, zer izan zen ordean Simone de Beauvoir ekarri zizutena? Ekarri zegoen, ba, erantzun bat, intelektuala, ez? Osea, zergatik gertatzen da hori. ez, emakumea, klar, ez da, ez da sortzen. Egin egiten da emakumeak. Gero ikusi dugu em, gizunak ere egin egiten direla, <laughs> ez dira sortzen hola, ez? Baina, hori, klaro, berak, bere liburuak, klaro, esan, ba, ikuspegi askotik ikusi, Nola, nola zan gizartea, nola egiten zen prozesua, zergatik ginen hori, ze papera jokatu du e, filosofia eta beste zientziak ere eraikitzen alako, alako egoera sozialak, ez? eta nola bihurtu emakumeak besteak ez lasotraz edo. Ordun dikos, bai, bai, Simone de Beauvoir izan da referentea, eta izaten da, batzuetan kritikak ere sortzen dira, eta hori baina nik uste dut, nire referente izan da, ez bakarrik be, bigane sexua, bere memoriak, emakume bezala segitu na seginen irakurtzen ere eta bere bere bizimodua, ez, nola izan san, ba, gaztea sanean eta nola joan san pizkat pizkanaka pizkanaka balortzen, ez, bere ingurua aldatzen eta sartzen Ba, debekatutua segon toki batera, ez, e, ba, hori nik uste dut, dena, ba, guri, hori izan zan, ba, zeren behar dezu zure bizitzarekin, ez? Eta hori emakumezko, naiz eta ez intelektuala izan, nire izan egin nuenean emakume langilek eta emakume etxeko lanak egiten zuela, oso garbi, nahi dut izan, ni nahi dut izan. Zer esan nahi du hori ez? Izan izatea. Ba, ba zure buruaren jabe izatea ez. Ose, nik uste dut hori oso polita dela, ez, esaten zidanean, ni nire nire tesisa egin nuenean, nire laro amark, amarka bukaeran, eta emakume asko esaten zidaten, ni nahi izan, eman nire langilek, edo emakume etxeko lanak egiten zuen emakumeak, eta, ba, ba hori, nahi dut izan. Mm-hmm. Zer, ordura paper bat edo funtzio bat betatzen bazuten bezala ikusten zutelakoz beraien burua? Bai, Bai, etxeko eh, egin, eta beste menpe izatea, ez? Mm-hmm. Hori, zan, be, egizonaren menpe, edo gaitaren menpe, klar, zan, ba, pensa, pensa behar dugu, iruro gehi eta mairuan aldatu zola kodigo zibila. Kodigo zibila, emakumeak, gizonen menpe ginen, Espainian. Zerra gertzen zuen kodigo zibil horrek? Ordu arte? E, gen duela, e, gur, edo aitarena edo senarrarena bere baimena ba lan egiteko ba, ba pasaporte ukitzeko edo ba, gaur bezala saudia ba, gaur egun osea ez da gu harritzekoa hola san hola san osea que bai eta e, esan nahi dut gero aldatu zen, nire bikotea, abokatu izan da, eta berti izan dit, irakurrik joigo zibila. <laughs> Hori izan da, zeren, herri batekoa, nola ikusten diren gauzak ikusteko. Mhm. Han dagoen. Ze papera jokatu behar da, nola dauden gauza eta tal. meakumeak, mehen gizonen menpe eginen. Mhm. Eh, karneta, kotxen gidatzeko karneta etorien eh, ukaitea, arrunta zen orduko zemakumentza, tala oso salbu zen kotxe baten kaitea eta gidatzea. Hori nahi gogoratzen. E... Ez nakit, ez dakit, ez detuzte, kotxearena ez detuzte. Baina kontu korrente bat irikitzeko bai, eta gauzasko. Zer, e, kon, berzela gizonaren baimena kontu korrente bat irikitzeko, nahiz naiz emakumeak lana egin. Hori da, hori da, bai. Bueno, hori ez dakit, bueno, abibidez, ba, Claro, es que begiratu behar da ondo, eh? baina e, urte horiek. Nik irurogeita sortzian hasi nintzen lanean, eta ez nun behar nire baimena, aitaren bai, baimena horretarako. Ez? Mm. Lan egiteko eta soldatako beratzeko ez da, ez da ere. Baina, kodigo zibila oso zurrunta zen, e, baina, e, ez e, claro, a behar, desberdina zen, e, eskonduta egotea ala ez. Horregatik, hausazko asko zen, e, eskonduta baldin bazinan, zure zenarra zen e, baimenan ban behar zizuna, ez? Bai, <laughs> bai, ez, bai, baino, kalo, eskondu gabe, han, ez, nire, nire aitak ez zidan eman baimena lan egiteko, eta hori, osea, que, gauza, ja, aldatu ziren asko, ez, baina, baina oso horrako digo zibila, gita giruan uste aldatu zela. E, eh, gaukoaren bukatzeko, aipatu duzu berazoa gauza hoik ez, eh, kodigo zibila e, aldaketa hori gizonaren baimena, kontu baten egitzeko, eta senagaren baimena, eta hori, hori gaizeki bitxar horren lortzeko ere, borroka bat izan behar izan da orduan, borrokatu behar izan da. Bai, borrakatu gendun gauza zinplengatik, lanaingatik, Bueno, eta, bueno, eta boto eta hori, ez pensa, feminismo zen bat urte egon da, urte, <laughs> ez, mende bat, ez? Baina gu, que feminismo kinazinean, zan, lana, eskubidea, zeren bazegon ere lege bat, nun emakumeak eskundu zurenean utzi behar zuten lana egiten, hori ba, ladote eta ematen zioten diru bat, eta utzi behar zuten, gero ja abortuarena, eta sexualitatea eta dibortziarena ere borrukatu Iso Eri zan ziren lehenengo, lehenengo pausoak, ez, feminismoan borrukatzeko, eta urte pila esan ziren lortzeko, ez, aburtuarena oso horre izan zan, ez, laro gehiak markadan, juizioak izan ziren, bazo eta oso horre izan zen. Eta duela gutxi, badakizue, eh, Euskalgo, Espainiako gobernuak aldatu nahi zuela berriro legeak aburtuarena, ez, Ordun lege horiek dena ziren emazkumeen eh, elduta eukitzeko. Bere gorputza eta bere sexualitatea eta bere ordun hori izan ziren lehenengo lehenengo pausoak eh, lortzeko eta burrukatzeko. Eta, eta ez, esan nahi dugu, goratzen nahi zela, ba, guardia, poliziak gure manifestazioaren kontrak etortzi ziren eta ba, bola, bolazoak eta eta bai, bai, bai bol, bai. bai, jotzen, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta manifestazioa, laro batean ere manifestazioak debekatuta zuden. Eta izan ziren estiloa, kalean, eta hola, abortoen manifestazioarekin, eta hori. Osea, que, en fin, ja gaztea pesatzen dute, bueno, hori osi, hori urruti dagoela, ez, laro gehiagoa markadan, baina, bueno, <laughs> guretzak ez da urruti ez. Carmen 10 Mintegi hortan uziko dugu gaurko eta ondoko astetan segituko dugu sola saldi hau. Eskerrik asko bintzat, oaiko antzat. Ez posti, oso posten naiz, hemen egoteagatik eta eskerrik asko. Itxu mama mondoka, itxu mama mondoka, itxu mama mondoka, euskal irratia, irratia, irratia, irratia. Pauksi bat, uanue, ondoko saialat igan beno lehen, ondoko saia gotzon barandiagan nekin dukegu laik, edo hobek eran lehenagotik, hatik Juzef Karikaber etxebarnen erantzaharake hartuko dutugu, beraz Juzef etxebarn, eh, Karikaber etxebarne hunat agertu beno lehen, una un pausia bi ande dutugu, eh, neskatila, emazte, ez tegin nuleran Pauline eta Juliet deitzen dia xinpeki. Elki e hameka kanto ez egin diska bat, agurila diske txetik, eta hegal deitzen da diska runen izen buia. Eta, eta, eta kantoia, oien zunen duguna, eguzki bat deitzen da. Goxo, goxoki eta esti estiki emanik Pauline eta Julieten ganik. Oi ene maitia, gaur dantzan Inza sohta kantuz, belaien erdian Oi ene maitia, ene ametxen iturri Baita shumua zurekin igeri Iguz kibar Arasek, Polin eta Julieten eh, azken, edo lehen, agian ez azken lana, e, hegalka da diskatuk berriz arahon hartazi behar balitz eh, agurila disketxian eta eguzki bat deitzen zen. のかJuger egun e, euh, bebuia abiltzat, abiltzat dianak bebuiae trumpalezake. E, est dukoi? E, euh, bebuia abiltzat daukana, uste badu abila dela, eh? aiza trumpa daite. Mm -hmm. c'est abila beno abilago nahi zan nahi dena. Jo, bai, eh? bai, e, eh, Idizok alde gaineti dela mini bat, eta huapu ez dela trompatzen, eta beti susen pentsatze dila. Eta jo, eh, zumaitaldiz, be ametxetan untsa trompatuituk, eta, bon, ez palin badu, norbait kontraio ostatzeko, beti bebian harro egoiten dek. Akeran nahi dik, berdugula, kanpotik e nahi ez guztatu emini bat e, goelekian ezarten gutin baten beharra badela. Bai, berdikun hartu, eh, bestek egia busio eta bon, hik hori ikusten duk eta haik mentuz bestek izaz ikusten dik, eta go, e, hizkatzen iz, eta hola, eh, hoidik, eh. Etxeat, bahua, pentsamentu e horrekin, eta berriz ez nautzen duk, eta... Eta bai, horreke balio dik, eh, hi beti zerbait ikasteko, eh. hike, hiei dena ikasik sortu, eh? Uh, Horredik. Eh? Eh? Nik bat frantsesez egeratzen maitenean eta nola zen, il vaut mieux se taire et laisser des doutes sur son intelligence plutôt que de ne trop parler et de ne pas en laisser sur sa bêtise. Ah, bai, hoi bai, bena, hi. Bai, isilik egoitia izaduk, eta norbait ez zerbait galtatzen zer da hi abisa. Eta ez badu deus erraiten, ah, iztrun bateko, eh, hoxe hiri zanadi. <laughs> bena jale, beharrik hausartu, horrek eta boska juiten iz, bena beharrik hausartu, eh. Eta go, bon, zumaitaldi doli kuni edo horri botze manik, bena, bon, bena behar du justifikatu eh, hie, hie postura. Busti behar dela? Behardik busti. Bai, bai, beharrik huila jauzi, igestan ikasteko. <laughs> bon, dikzione horrekin batuko eginko. Utsu mandokahunen undari alaguatzara eta gotzon barren diaran ekilanko hitzordia Euskal idazleak Euskal kantagintzan eta oaikuan bagutzala Xempelarekin. Bon, bihitzez, e, eh, denak ibezen jakintzun nor ginuen senpelare. Bueno, eh, xenpelar genuen e, eh, bertzolari, bertzolaria. Dago sartuta armiarman idazle bezala, bueno, bere bertzo idatziak eh, jasota daudelako liburuetan, eta, eta asko zabaldu zirelako, bere sasoian, asko entzuten eta kantatzen zelako, kantatzen, Eh, kantatzen zelako xenpelarren, xenpelarren bertzoak. Gipuzkoaga? Bai, noski. Eh, Xenpela. Se ba, noski. <laughs> bueno, san, eh, noski de aquí uno entzako Xenpelar gibes es es Gipuzkoarra zela. Aparte, bertsolari ona izaten alda Gipuzkoarra ez ah, balin bada bai, ere. Bai, bai, bai, bai, barkatu. <laughs> Eh, hori. Eh, eh esa esa te aipatuko nuke batez ere, eh, Xenpelar zela o Xenpelar resituela bi bertzo bi bertso modu edo, ez? E, igual gehiegi simplifikatzea ez da ona, baina, bueno, alde batetik e, oso oso kronista ona zen, esan dezagun kasetari, kasetari lan izugarri egiten zuela, eta pasaiako herritik da, ez? E, horren adibide bat, baina beste. Laboak abesten duen zezen baten e, historia. Hori da, ez? Ba, oso kronista ona, gertatzen denaren... E, gertatzen dena bersoetan oso ondo e, kantatzen zuena. Umorea, hortan behintzat, pasaiako... Eh, bai, bai, ironikoa ere, bai, eh, bai. oso ironikoa ere bazen, baina gebez alderdi, alderdi bat oso moralista eta oso eskuindarra zen. E, Aha. Bueno, hori nire iritziz behintzat, bere, bere bertzoetan irakurrita, ez? E, genero ikuspuntutik ere oso kritikagarria. Matxo bat. Bere sasoiko, gizon bat. Ar bat. Ar bat. Ez, berzazoiko ar bat, emakumearekiko, pues, bueno, e, begirune, e, igual bez, berak usteko zuen baietz, gaur eguniko ikuspuntutik ba, oso gaitzez ez? Eh. baina bertzolari izugarria. Eh? Bertzolari izugarria. E, guk ekarri dugu ia guriak egin du, ba, lehen aipatzen aurretik aipatu dugulako iparragirre, eta berak Euskal Herriaren ze ikuskera zuen, ez? E, ze sasoi honetan daude e, ikuskera diferenteak batzuek ikusten dute Euskal Herria batzuentzat Euskal Herria dira lau probintzi hegoaldekoak, beste batzuentzat hiru probintzi dira, bai. gaur egun EA edena eta beste batzuentzat zazpi. Ere bai, ez. Bai. batzuek eh, hitzez hitz eh, Nafarroa barnen sartzen dute. Hori da, ez? Eh, berso eta hoietatik dakigu ez dugu asmatzen, osea bersoetan agertzen da batzuek batzuentzat 7 dela Euskal Herria, beste batzuetan 3 eta beste batzuetan 4. E, batzuentzat e, batzuk karlista direla eta beste liberalak. Bertzuetan e, nabarmentzen da hori. Eta gero dago, ba, adibidez, e, ia gurilak egin du, oso bertzo ezagunak egin zirenak, ba... E, e, barkatu, gu diolarik non kakatzen du bere burua? E, bersoetan agertzen den bezala, berak esaten du, Alabez eta Bizkaino gugera gipuzkoano aita kilziran baino semeak orain daño legea degu guardatu, letra sarrik ezukatu. Letra sarrik ezukatu. Ez? Orduan, hau, eh zeu kokatu genezake, e, fueruen aldekoa, ez? eskubide historikoen aldekoa, Eh euskalduna iparra irre sentitzen zen bezala, e, duna era bat, e, iparra irre zen bezala, nahiz eta gero berak <laughs> e, kritikatzen zion e, iparra irreri nola ibiltzen zen, e, nola ibiltzen zen tabernarik taberna, eta ez, edo zer kantatzen, eta ez, e, bera hori baino persona serioagoa eta eta eta zela eta beretzat eh bueno zeuzelan esan ez ba bertzoak idaztea gauza oso serioa zela eta bertzoak e, eh, ezin ziela zelan idatzi eta edo zein gairi buruz e, kantatu mm. e, ezin dala tabernari taberna ibili, nola bai bohemio, bizitza bohemio hori kritikatzen, eh, kritikatzen zion, Baina, eh, gatazka eh, armatuari buruzko bertzo oso esplizitoa dira. Ia, ja, bai. guriak e, egin du. Eta ematen du, bakatu, eh, moztea bai, Ematen du, erranduk eta bera karlistatzat hartzen zuela bere burua, baina nun bait, eta gerla bera ez du onartzen. Bai, baina oso era, era bitxian ez du onartzen, ez? Berak esaten du... Gerra nahi duen guzila berarik kendu bizia. Ja malizian jostatzen inorekin ibiltzea merezi du hiltzia eta mm. gero bertso eh, bat dauka. Gaur eh, bi kontra eh, kontra de estagit kontra esan bat nik ikusten niot edo gaski ulertzen. Gerran nahi duenak ba bera galde zara bizia eta bestetik implikatzen ez dena ere hori maliziaren horrenik inplikazio ez za hartzen niot. hori hor baino askoz nabarmenagoa da bere jarrera Bertzonetan honetan esaten du e naiz ni gerraren sale baizik pakearen alde zeinik nahi duen galde berari tira dale gerra nahi duenari eman eh, tiroa bala bat sartu buruan aspertuko da orduan Ez? e, ja. Eh, da errezi biltzen, anaiak alkarritzen, zer dan entenditu gabe hortan galduko gerade. Ez? Ja, e... E, <clears throat> bake, bake saletasuna ulertzeko bere modua dauka, xenpelarrek, ez da? Bai, bai, bai. bai. esan ez bezala, nien Botitzki. Gerra, nien gerraren salea, baina behartzen ban nauzue, eh? berdin erantzungo dut. Ja, ja, ja. E, ikuskera hori, gaur egun munduko hainbat lekutan dago. Jentea esaten du, bueno, eta lehen Katalunia aipatu dugu eta berriro joango gara, ara, ez, askok esan dute, e, bueno, batzu pentsatzen dugu, Kataluniarrek, Kataluniar herritarren arrakastarik handiena izan dela, Espainiako poliziaren bortizkeriari, modu baketsuan erantzutea, mm. beste askok, tabernan edo ez, elkar, elkarrizketetan entzun diogu batin baino gehiagori, haiei berdin erantzun beharko geniekela, ez? Ja, Osea, edo... Talionen legea. Hori da bueno, hau da, ez? Bai, bai, bai. Ni naiz gerraren sale, ni naiz joango inoren kontra gerra itera, baina nire kontra badatoz nik armes erantzungo dut. Mm. mm. hori, gure historia hurbilean gertatu da. Ez, gaur egun ere bai, nahi dute zenbat eh, armada ez da juten bakean egitea armak eskutan? Bueno, hor dago lehen aipatu dugun interes ekonomiko. Hau gehiago da, bueno, ni bakean uzten baldin man ni bakesalea naiz berez baina erasotzen man auzuen nik eskubidea daukat armes erantzuteko mm. eh? Mm, mm. bueno hori ideia horrek badira hau gaur egun ja, ere ja, ja, askoren ja, ta gero bueno hemen esaten du eh, Xenpelarrek oso argi gu gera hiru probintzi lengo legerik ez utzi Oieri firme utzi naiz hankapana utzi jaioko dira berriak gugera Euskal Herriak eh, hau da. Abertzaletasun bat agertzen du hor. Abertzaletasuna agertzen du, baina esaten du gu gera hiru probintzi. Hiru ja, probintzi, ja, eh? Hiru probintzi. Ja, ja. e, EAE. EAE. Kontzeptu hori, ezta? Eta bueno, pues gero e, Sabino Aran eta eta Luis Aran anaiek ere, pues bueno, giro honetan eraikitzen dute E, beraien abertzaletasunaren kontzeptu, bai, kontzeptu bai. hori, hau da, zurrumbilo handia dago hemen, ez? E, e, definiziorako adostasunik ez esa dago ja, eh, eh, esa da esa ez, da ez nahi gainera ez da nahi gehiegi hortu zitzegin hori da eta gero ba, ez du aipatu baina e, otaino ere bertsolari idatzietan bertsolari zugarria izan zena lirikoki esaterako arek zazpi euskal herria ipatzen ditu ja, ja. ez e, orduan badagor Ez, ez, zer da Euskal Herria, zazpi, ez da zazpi, beste zuta tiru, beste lau, oso gara interesante eta, eta mamitzua da ideologikoki abertzaletasuna, gaur eguneko abertzaletasunen, astapenak gehien bat hor daudelako. Mm. Ia guriak egin du. Ia guriak egin du badeguzenekan ez orain mildu elkarren gana gerran nahi duen guzia, berarik endu bizia. Okasioa prestatzen, lotan daudenak esnatzen, Etzain eri gustatzen malizian jostatzen Inorekin ibiltzia Hark merezidu du hiltzia Gerraren bila gautekun Etxaia harturik lagun Arrazo jote degun edo zer datorkikun Asitzerako pentsatu Fusiliak nola dantzatu En aizen igerraren azale Baizige bakearen alde Zeinek nahi duen galde berari tira dalde Bala bat sartu buruan Asperetuko da ordu jarri bizi gaitezen garbi hori desionukeni honukeni isuri gabe odoli Gaitzak ekera deumiltzen eta bakean unitzen Ez ta errezibiltzen anaiak elkariltzen Zer den enten ditu gabe Hortan galdu jokera de Gugera iru provinzi, Lengo legerik ez utzi Oieri firme eutxi, naizan kabana ja jaioko dira berriak, gugara euskal herriak. zertan urentzen den utsumandoka aste eskerrak beti bezala. Kolaboratza le dutugun Charles Bidegen, Jusef Karikaber, Etxe Barne, Carmen Diez Mintegi eta Gotzon Barandiarani. Nikene aldetik eh, ondoko asti ala diosiet beste utsumando baten tako, arte izan eh, leher eta zapartegin arte zorion txu, atiatia, mila popot eta dagune eta arte.